Ovdje u Njemačkoj ako su zaposleni oba vračna para plaćaju porez na zaradu jedan od njih na primjer 50% e, poreza pa da li, je dozvoljno povrati jedan dio novca sa potvrdama na račun roditelja koji su već ala rahmetile preselili. ja, ja sinom sam ja ne bi ukođeno. Jel prosto preskočimo? Najvažnije je da se sa Allahom te barek vatala da ne igramo. E, pitanje ugovora je ovo. Ja ih oledina na ufu bilo okud. Ovi koji vjerujete držite se ugovora. Kada su mušici došli pred Herakla i pita i e, predvodio ih e, Sufjan i, kaže Herakl a je li taj koji se predstavlja za poslanika je li ikada ugovor prekršio s kim? s mušicima kaže on, da se nigdje mogao, rekao bih, lažanje, je njega, nisam mogao. Osim tu, malo sam iskoristio priliku i kažem, mi smo sada pod ugovorom. Pa ne znam, hoće li ga ispoštovati ili neće. rekao, ispoštovao je ugovor uvijek, u prošlom vremenu, nego ne znam, hoće li ga ispoštovati tada. je tu sam jedino pokušao da, da sumnju ubacim. Što znači, dužnost je muslimanu da ispoštuje ugovore, radi se i ugovori pogledu muslimana ili nemuslimana. Jedino što ne smije biti u ugovoru i što se ne može ispoštovati, to je kršenje Allahovi tabaraka wa ta'ala propisa. Dakle, ugovori koji su zasnovani na haramu, koji dozvoljavaju haram ili koji zabranjuju halal. U tom je slučaju وَلَوْ nije nije nema Ne ima tu ovaj, makar stotinu uslova bilo, to nije ugovor koji, koji ovaj, može biti ispostavljen. U ovom slučaju, ljudi koji su došli ovdje da rade među nemuslimanima, došli su pod određenim uslovima i garancijama. Ti kao radnik ovdje, ako ne radiš mjesec, dva, da će ti oni da imaš ovu vrstu i novu pomoć. Imaš pomoć dječji, dječji dodatak, imaš pomoć za bolesničko, imaš pomoć za, za porodinsko, i muško i žensko. To je možda nepoznato našim gostima, ali ovdje, molim, još do toga negdje nije došlo, negdje jeste došlo do toga da i muškarci dobivaju porodinsko, pa čuvaju djeca kod i tako dalje. Uglavnom, hoću da kažem, ovaj, u velikoj mjeri gleda se da se, da se ostvari ovdje prava. I ne znam da ti ko začinio pravo, ipak je e, na neki način pravna država, ti možeš suditi predsjednika države, možeš tužbu I niko ti to neće ovaj, spriječiti. Traži svoje pravo tu što je problem ako tu svoje pravo ne znaš i ne tražiš da nikad ti ga on neće dati. To, je jedno pravilo ovdje. U tom slučaju muslimani nije dozvoljeno da uživa mimo onoga što je ugovorom dogovoreno i što je poznato. Što znači ako bi se otkrilo da je uzeo to, bio bi na neki način sankcionistan, kažem i tako dalje. Osim u slučaju, ako je ista ta država njegovo pravo zakinula. Ulema kaže, dozvoljeno mu je uzeti u onolikoj mjeri koliko je zakinut u svojim pravima, ali pod uslovom da to ne izazove veću štetu od, od dobivanja koristi. To znači da će se reći, pa pogledajte, lopov, tako dalje, tako dalje. Nego samo ako si siguran i bezbjedan da možeš vratiti u onolikoj mjeri ukoliko je, ukoliko je tebi svoje pravo oduzeto ali ti ne može svak sebi svoja prava obrađivati, nego to treba ipak pitati i treba poznavati i, i tražiti svoja prava da ih ostvariš. Hoću još da naglasim, a to je krađa je krađa, krađa je haram i ukradeni metak je haram i metak. Znači da ga muslima ne smije upotrebljavati niti smije tim imetkom svoju porodicu hraniti. A plus dodatno tome da li bi iko od nas dozvolio da se kaže ono za na krađa. Znači, nema tih, nema tih para da ponizi svoju vjeru, da ponizi one principe za koji stoji. A to mu na kraju krajeva i nije, nije ni dozvoljeno. Ako ima pravo koje, koje mu i onako pripada da ga traži, inače mi smo došli u mjesto gdje žive nemuslimani, a hoćemo tu da uspostavimo islamske propise. Dakle, u ovom slučaju čovjek je došao svojim nekim grijehom ili nekom svojom slabošću na ovo mjesto da ovdje živi, treba nastojati prije svega da ovdje stalno se ne uvatani, već da bude ovdje privremeno, imao državljanstvo i imao, i da se odavde, inša Allah, kad Allah odredi da ide među muslimane. Jer kasnije, kasnije, hvata se za glavu, čupa kosu, kad djeca odu u Jugandam, u tu jednu ustanovu, gdje jednostavno ga ona zaštiti da su protroditelja, i roditelj više nema nikakva uticaja na svoje djete, kasno je sutra kad djevojka ode za kafira, kasno je sutra, onda neće pomoći ni taj vaj hilfe, neće pomoći ni ovaj, ni onaj, zaista ćeš ti odgovarati pred Allahom Đelešanu za sebe i za svoju porodicu. Kuranski taj kaže, ja i hladina amanu kuam fusakum ahlikum nara. Boj, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džehnemske vatre. Ko je od nas spreman za sitne pare, a koliko god ti se da, to je sitna para, ko je od spreman da proda svoje djete? Koliko da se ponudi hiljada marak? A mi to možda radimo na jedan drugačiji, nesvjestan način. I zato budimo ovdje na oprezu. Zato